你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個雕 con 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過？范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲啊？ Symphony Fantastic，咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。怒喝推鼓鼓鼓 喂，hello，大家好，又到老漢推估嘅時候啦， Hello，係 Hello 係啦，又係 Candy 同白蘭糕啊。嗯咁今日呢，我哋就有個好認真嘅標題喎。嗯嚇，咁大家呢聽咗呢個克雷莫納呢，叫做克雷莫納傳奇啊。今日我哋呢個特備節目，係乜水嚟嘅？咁呢就係啦，就係呢有啲人呢。唔可以亂咁。就見到克雷莫納係咩呢？係咪 即係會諗到咩俄羅納英雪花膏啊，或者唔知咩蠟啊咁樣呢？啊，或者咩英納格手錶啊嗰啲呢？嗯，嚇，總之有個李賓納啊咁可能嚇，咁克雷莫納呢就係、誒、就係、Cremona，咁呢就係、意大利一個小鎮，咁呢就係小提琴。 提琴嘅故鄉啊，簡直係 OK。咁呢個係個姓氏啊，定係地方名嚟㗎？啊啱啱講咗啦，就係一個小鎮啦，小鎮係嘛？係啦，就係 Cremona 呢個地方呢個小鎮。嗯咁咧就誒 Cremona，咁啊以不嬲咧，我哋咧就好似嗌開咧，就叫做格里蒙拿嘅，哦即係譯做嗯啊 Cremona。嗯咁就不過冇所謂啦。而家 Wik 誒維基咧上邊咧，即係似乎 中港台都係叫做克雷莫納喎。嗯，嚇咁我唔知大家其實聽維基而家唔得，唔可以信信㗎，真係啲名。係啦，咁我唔知大家聽唔聽得慣啊嚇。咁就係不嬲叫格里蒙拿啦，咁啊或者叫做格里蒙 咩咧？都係格都係格里蒙拿啊！聽不嬲嗌嗌開嚇，或者你叫開嗰個，其實叫嗰個啦。咁啊多多數就香港人咧就叫 Cremona 啦嚇，咁啊咁啊好好彩嚇。咁 Cremona 呢個咧呢個地方咧就係一個好細好細嘅地方嚟嘅。咁到而家咧都仲係保持住即係誒幾百年前 嘅嗰種建築嘅。嗯咁啊嗰啲誒廣場啦、教堂啊嗰啲全部都保留喺度啊。嗯咁啊，但係就桃花依舊，就人面全非啦咁樣。嗯嚇咁雖然咧就誒，而家 Cremona 咧都係誒有好多 violin maker 喺嗰度誒誒做小提琴嘅嗯嚇，咁就甚至比起我哋叫做誒 黃金時期啊，即係我哋或者我有個 terms 就叫做誒。誒、古典嘅做誒、做琴嘅時期啦嚇，古典嘅小提琴時期，咁就即係講緊咧，就係由十六世紀咁就誒、去到誒一七五零年止啦，嗯嚇咁啊，咁啊，但係今時今日咧，佢咧就誒嗰、種做琴嘅方式咧。 咁就已經係完全同幾百年前嗰種做琴方式咧個風格啦，誒、完全係拉唔上大纜噶啦。哦，係啦，咁就你知唔知 Cremona 咧？好多時咧，而家啲人有好多時人啲人話誒傳統嘅做琴，即係誒當地啊啊，咁佢哋話我哋就係傳統嘅意大利做琴嘅嘅技術啦，或者係做琴嘅傳統啊咁樣啦嚇咁。 但係咧就好好笑地咧，佢哋係已經失傳咗好耐㗎啦，呢個傳統。嗯咁啊，應該咧就去到一七五零年打後咧，已經完全就冇呢種叫做誒、呃、黃金時期嘅誒、呃古典嘅小提琴嘅做琴師㗎啦。嗯嚇咁、就咁可以講咧，佢哋而家就係食緊一個都唔知係咪叫老本啊？ 嚇哦，咁啊，甚至老本都唔係咧，即係食緊一個名嘅啫。嗯，啊，咁即係好似誒嗰啲景德鎮嗰啲咩景泰南啊，嗯或者嗰啲嗯乜乜沙係咪沙溪嗰啲咁嘅嗰啲嗰啲紫砂茶紫砂壺啊茶壺咁樣嚇嗯 咁啊，但係其實個方式就已經係可能係完全工廠製造啊，加埋啲硝酸鹽啊、化學物品啊，其他呢啲就唔敢講啦。係啦，咁就誒、啊即係連連啲大陸嘅導遊都叫你誒呢啲就唔好買啦咁樣嚇。啊真正嘅紫砂茶壺咧 就好貴嘅，呢啲咧就走去睇下好啦咁樣。帶你去啲博物館咧就係公司規定嘅嗯嚇，咁、你就嚇自己睇下好啦咁啊。咁即係大家都知道係其實已經係完全斷晒。嗯咁啊，好似七幾年嘅時候咧，有啲誒啊誒，因為意大利政府係的確係幾爛嘅，你都知啦嚇。嗯咁啊， 即係甚即係佢哋自己都認為自己係二流三流國家啊。曾幾何時係咋文藝復興嚇嘅發源地嚇，咁就。哇，好多世紀前喎。幾幾個世紀之前啦嚇，咁啊，但係即係佢哋誒去誒、呃意大利咧，好多時你睇翻一啲佢哋啲好嘢，好多時都係屬於以前嘅流落嘅嗯啊，咁就誒、 呃音樂啦，係喺嗰度發源啦。嗯嚇咁、就誒、呃即係由個由喺中世紀嘅時候，一啲誒、呃、開頭係一啲宗教嘅喺宗教嘅聖詠嘅音樂啦，嗯嚇、或者叫 Gregorian chant 啊，有啲誒、呃修士啊咁樣嚇，佢哋嘅嘅音樂，咁慢慢咧亦都係誒誒由佢哋去發 明啦，可以講個五線譜啊，記錄音樂嘅方式啊咁、樣，咁就甚至咧就係有啲科學家咧嚇、即係當時嘅科學家啦嗯嚇，咁、就誒、去即係將呢、個呢、個音樂咧就係將佢將佢定咗落嚟啦嚇嗯嚇咁就冇錯，文藝復興時期咧就誒、 呃、將音樂咧視為科學或者宗教結合嘅一種嚟嘅。嗯咁啊好多時候講文藝復興時期嘅最大特點就係佢哋將宗教同音樂同藝術幾方面都集合咗埋一齊。嗯嚇咁、即係譬如你睇誒啲畫咁啊嚇嚇，即係你我哋今時今日咧睇啲畫就可能係純藝術啦。嗯嚇咁、 但係咧，你睇譬如達文西咁樣咧，一個文藝復興時期嘅一個代表人物啦，係一個、你唔知佢係一個科學家定係一個畫家嚟嘅啊嚇。咁、而同時間啲畫作咧，有時亦都透露一啲即係即係有啲人誒中意神秘學説嘅咧嚇，亦都話佢啲畫有好多 特別嘅信息嘅。啊 OK。哈，隱藏好多唔知乜嘢嘅信息喺度啦。係啦，咁啊睇啲電影都有拍，即係類似達文西密碼啦，咁裏邊就有真有假啦，嗯哼嚇咁啊當然咧，嚇，但係佢啊好睇在佢滲咗好多真嘢落去嘅，所以先至令你覺得誒好有趣喎咁樣嚇，咁就係誒 嗱，譬如好似嗰陣時嘅畫咁樣啦嚇，即係我哋畫幅畫就誒講求啊有幾靚啊咁樣啦，即係純感官啊咁樣啦，當純藝術啦嚇，咁就誒，但係佢哋嗰陣時咧就可能係畫一個人啊都要嚇，你見到好多數學喺後邊嘅。嚇，即係個誒個個手啊，同嗰個手臂嗰個比例係幾多啊？個前臂同個上臂係幾多？同個人係幾多？嗰個人咧 係喺一個圓圈上邊嘅。嗯咁啊，全部都係有個 ratio 喺度。咁甚至佢哋嘅建築咧，即係文藝復興時期嘅建築咧，亦都係即係處處流露咗呢一種特色喺度嘅。嚇咁就即係所以你去到歐洲咧，睇翻啲古建築咧，你發覺啲屋間間都唔同樣，但係一睇一片好和諧，好即係好靚咁樣啦。咁就即係好夾埋嘅。咁因為佢哋全部都 用咗即係同一套嘅方式去去建造同一套係咪就係講緊嗰度黃金比例嘅？誒好、多時都會係黃金比例，OK。咁但係咧，亦都存在咗誒最最知名就係黃金比例啦嚇。咁、就亦但係亦都存在咗好多唔同嘅比例嘅嗯 OK，咁例如小提琴咧，嗯，就咁啱咧，就唔係用黃金比例嘅。哦， OK，咁就 即係好多人都即係即係用明知道有一套嘢就好想將佢吸喺應用喺每一個地方咁樣嚇。嗯哼嗯哼譬如有啲做琴師咧，都會成日將將嗰、個誒啲、琴咧牽強咁樣將佢想像為一個黃金比例嘅。嗯，嚇咁，但係咧就誒、你冇法子喺每一個琴度都發現到呢、一個 誒呢、個 ratio 喺上邊嘅。嗯哼 OK，咁即係唔 work 啦。係啊嚇即係如果對如果某啲嘢咪 work 咯，有啲又唔 work 咯，肯定就係。因為有啲數學家係先見到一隻琴，嗯跟住咧就套啲數字落去嗯嚇，咁、跟住咧就誒、聲稱咧自己發現咗呢個小提琴嘅一個即係幾何或者數學上邊嘅秘密。 咁、但係最大問題係佢係只係應用喺佢眼前嗰一隻琴嗰度，嗯將同一套條數咧擺落第二隻琴度咧就唔 work 啦。嗯哼，嚇，咁即係簡單嚟講，即係呢啲誒，我哋而家都有啦，即係啲我哋叫做解讀 L 啊嘛，嚇，即係先係睇咗嗰樣嘢，跟住就將自己啲諗法自己 fit 嗰套入去，係啦，自己學咗嗰啲咁啊， 成堆名詞咁啊，執落咗落去咁啊，係啦，咁啊，好似解套套戲原本係咁，變咗第二樣嘢出嚟。就有文有路咁樣嚇，咁但係咧嗰一套咧就唔可以應用喺其他地方嗯嚇，就係咁樣。咁我哋一陣慢慢再講啦。咁啊，今日咧我喺嗰個 Facebook 嗰度咧就誒哇開咗個好大個頭嗯喎嚇，咁啊誒叫叫做乜鬼啊？我哋今日。 你自己開個頭。究竟四百多年前嚇、提琴嘅故鄉格里蒙拿嘅傳奇係點樣開始嘅呢？嗯嚇咁啊！而今時今日大師製造嘅名琴喺拍賣會上嚇、不斷咁樣創天價，咁甚至有啲係已經超即係過咗一億嘅港元㗎啦。嗯咁到底呢啲琴啊，到底係咪真材實料，定係亂亂咁俾人炒賣吹捧嘅結果呢？啊，點解小提琴 嘅演奏家又會偏好呢啲幾百年嘅老嘢呢？嗯嚇咁啊，唔乜啲木啊唔會老化性啊咁樣嚇。嗯咁我哋就可以誒、呃、講解下呢啲。咁啊，如果有聽有聽眾咧，即係有啲乜嘢問題咧，都可以即時喺我哋路漢推估個 page 度咧留言嘅。咁啊，解答到就盡量解答啦，係咪？嚇，咁就 誒頭先咧，我哋一開始咧就播嘅咧就係、誒、哦，我哋嗰次城寨咧網聚咧有人點點唱咧。哦，你即即拉嗰只，哦，係啦，係啦，莫扎特嘅誒嗰首 Concerto 嘅 Number Three 嚇 G Major G 大調啊嗯嚇，咁就係 K 二一六嚇，咁演奏嘅咧就係誒 Francis Gatti 嗯嚇， 咁我哋今日咧就講多少少關於琴嘅嘢啦嗯嚇，咁就誒 Francis Gatti 咧就受即係一個法國嘅即係大師啦嚇嚇，咁啊隨住時間咧，今時今日咧都有好多可能後生啲嘅樂迷咧，可能唔識佢啊咁啊，咁就比較可惜啦嗯嚇，咁啊識埋嗰啲 David Garrett 啊嗰啲啦嚇，咁就 咁啊比較可惜啦，呢啲呢啲咁堅呢啲嘅我都唔識。嚇，呢啲咁堅嘅唔識嚇嗯，就聽埋嗰啲 Hilary Hahn 啊、David Garrett 啊嗰啲嗯嚇，咁啊，即係 David Garrett 開頭出道嘅時候咧，就係即係好型咁樣噶嘛，嗯即係小小提琴界嘅碧咸啊嘛。哦嚇咁啊！而家就越嚟越肥啦，係嘛？咁啊， 成個浪子咁啊，都幾型嘅其實拉琴嗯嚇拉琴即係唔唔唔係成隻青蛙咁都叫型噶啦嚇。點樣為之成隻青蛙咧？好似誒誒一個 Witchy 咁啊，成個青蛙咁啦 v i r g i n i o Witchy 嚇嚇拉到好勁咁，但係人又矮咁樣，個個樣又衰咁樣嚇，咁啊〜技術就非常勁嘅，咁啊，但係就始終就嗯 即係人人都識佢，但係始終唔做唔到明星級數咁樣嚇。嗯嗯 Richie 都成日嚟香港嘅之前，係啊，咁啊沙石頗多啊，不過哦拉琴非常唔乾淨嘅嗯嚇，咁但係都係都係 高手嚟嘅嗯，係啦、就係咁啦。咁咧，我哋今日咧一陣咧有時間咧，我哋仲可以咧誒、播放一啲誒 誒鳴琴嘅對決喎、嗯嚇。咁咧啱啱啱啱咧，我哋播咗嘅咧就係、誒、Francis Gatti 嗰個版本咧，就係、而 Francis Gatti 咧就係、主要咧就係、用 Stradivari 嘅。嗯嚇咁、就誒、史特拉提亞里嚇，定、係史特拉提亞帝嚇嗯嚇 Stradivari Stradivari 啦嚇，咁啊一有時就會誒叫做 Stradivarius 咁咯嗯嚇，咁就有個有個賣衫嘅牌子咧，有個賣衫嘅牌子咧都誒、叫 Stradivarius 嘅。嗯咁啊，但係裏邊就冇琴賣嘅嚇，咁啊唔知點解佢咁，咁搞笑。係啊，係啦，咁啊 ，Stradivari 咧嘅特色咧就係誒頭先，即係我喺度慢慢慢慢咁講少少啦嚇，咁就 Stradivari 嘅特色咧就係佢係誒有人形容為好似天使咁嘅聲音啦。嗯嚇咁、就誒、個高音咧係偏向明亮嘅，嗯尤其是即係個 E E 線啦嚇，小提琴最高音嗰條線咧就係、條 E 線，嗯 OK 最低嗰條就係 G 啦嚇，嗯 啊咁就條 E 線咧好多時都有種好誒誒光輝或者明亮嘅聲音嘅，嗯嚇咁、而佢嗰個泛音係誒好充足啦，咁有時聽落去就好誒有即係你會覺得好有穿透力啊，好嬌甚或者好嬌美啊咁樣嚇。嗯咁而 Stradivari 當時咧就係屬喺佢 誒在生嘅時候咧，其實就已經係非常有錢、非常受歡迎噶啦。嗯因為好多時咧，嗰啲藝術家咧，咪成日有啲人都話，啲藝術家要死咗先有錢噶嘛，先至受好多都係歡迎噶嘛嚇。咁但係咧，你唔唔好唔好忘記，有好多係在生揾到好多錢噶噃。嗯啊，即係雖然我哋數到都有啲嚇係啦，我哋數到好多在生就好霉嘅，嗯啊，即係 梵高啊嗰啲咁樣嗯嚇，畫都賣唔到嘅，嚇咁誒音樂家譬如舒伯特嗰啲咧，嗯就大部分作品咧都冇公演過嘅，哦啊咁就佢啲作品都係平賣咁樣賣俾出版商。嗯 OK，咁但係就每個人啲際遇唔同啦，嗯咁、就 Stradivari 呢啲咧就誒係、在生嘅時候嚇、已經係好有錢噶啦嚇，咁、就甚至咧就有人話咧 誒誒當時啊，當時有句説話就係啊，as rich as Stradivari 嘅。嗯即係我哋今時今日就話好似李嘉誠咁有錢啦嚇，嗰陣、時有句説話就好似 Stradivari 咁有錢嗯嚇，咁、就可見佢係應該都幾有錢嘅。嗯 OK，咁嗱，我哋不如誒、呃再放多誒誒、呃呃一段錄音啊，咁就我聽下我揀咗啲咩先。 OK，我哋再放多一段錄音，跟住我哋再慢慢再講啊。呢、個咧亦都係誒、呃用呢、個誒誒、呃 Stradivari 嘅琴嚟錄嘅。 提琴名家嗯嘅用嘅琴咧，呢只係犀利啦。嗯哼 Ia Cremonese，Cremonese 啊，嚇，Ia Cremonese。咁咧，意大利其實冇乜靚琴啊，例如嚇，咁就誒當時 Milstan 咧都見到墨索里尼咧，就喺佢 Mils Levin Milstan 喺個自傳誒嗰個自傳啦嚇，半自傳啦嚇，人哋幫佢寫嚇回憶錄咁樣啦嚇， 喺嗰本書度咧就都講過佢有一次見墨索里尼嘅。嗯嚇咁誒出乎出乎意料咧，墨索里尼咧就懶係關心啲小提琴咁樣啦嚇。嗯咁啊咁啊誒 l e v i n Milstan 咧就同佢講誒啊，你咁多意大利其實有好多。 小提琴咧，啲國寶啊嚇，不斷咁樣啊外流啊咁樣啦。嗯咁、其實誒、呃你知意大利佬啦就誒好狗噶嘛嚇，咁啊一路咁樣啊賣啲嘢出去嘅咁樣嚇，咁啊由其實由由由由幾百年前已經開始一路咁樣。咁樣一路一路買買買買買，咁啊而佢哋亦都唔當係國寶嘅，咁就咁嚇咁都好正常嘅。當時係 即係當 trading 咁嘅啫，都係嚇有有有貨咪賣出去咁樣咯。咁但係去到一個程度咧，就係、誒、越嚟越少呢啲名琴啊。嗯嚇咁、就甚至世界各地擁擁有呢啲誒意大利嘅名琴咧，仲仲多過意大利嚇、嗯即係本土咁樣啦嚇。 就係咁樣，咁啊 l e v i n Milstan 誒就問同墨索里尼講咧，就係咪要 do something 咧咁樣嚇？係咪、要做啲嘢咧？咁啊，當然墨索里尼個答案又係好巷嘅啊，嗯，係要做啲嘢。咁啊做啲咩咧？嚇咁啊講，限制咁啊講完㗎啦，啊即係好似我哋個政府咁，嗯我哋一定會落實嚇，大力大大力咁樣去啊 去咁樣咩咩提高呢個體育嘅乜鬼嘅水平啊，定係嚇鼓勵大家參與體育啊咁啊，講完就即刻算，收翻去足球場先。係啦，冇錯啦。咁呢啲就係講完就算㗎啦嘛嚇，冇政策冇成㗎嘛。咁提高創意產業就趕晒啲工廈藝術家先。係啦。咁咧 Cremonese 呢只咧就係屬於誒 都算係靚噶啦嗯嚇，咁即係因為 Stradivari 嘅誒呢只叫 Cremonese 格誒叫做咩啊？格里蒙拿人、克萊莫納人啊，係咪啊？始終唔係好慣嚇嗯嚇，克雷莫納人嗯嚇嚇 Cram 格里蒙拿人、嗯克萊莫納人。嗯咁啊，呢一隻咧就而家咧就係喺呢個誒 誒 Cremona 嗰個博物館裏邊收藏嘅。咁、你去旅行嘅時候咧，啊都可以睇到呢隻琴嘅。嗯啊，咁就算係好靚嘅一隻琴啦。嗯咁就係一七一五年嘅製作嘅一個琴。嗯嚇咁就一七一五年亦都係誒喺 Stradivari 嘅俗稱黃金時期嚇 裏邊佢係範圍裏邊嘅最黃金時嘅其中一年啦。嚇咁一七一五年咧，佢亦都誒。特別係呢一年咧，有特好多好靚嘅琴出現咗嘅。嗯， OK，咁就有個咁嘅段故。咁咧，但係我又想問點解係嗰一個年份咧，好似葡萄酒咁咧？ 咁啊難以解釋啦。哦，嚇嚇咁就誒，啲木靚啲。咁啊唔會係特別係嗰一年嘅嗯嚇。咁就我諗呢，如果係特別係一七一五年咧，就係屬於巧合啦。嗯咁但係如果你話點解黃金時期嘅琴特別靚啲咧，就我哋一陣又可以嗯可以解釋下。好啊。嚇咁就咁啊？點解 佢後生啲嘅時候又唔冇咁靚咧？嚇嚇咁啊！但係點解佢過咗黃金時期嘅時候又做唔翻咧？嗯哼嚇係咪揾唔翻啲木定係咩咧？嗯嚇好奇怪啊！嗯嚇咁就 好啦，咁啊，首先講下咧就誒呢、個格到底格里蒙納嘅傳奇係點樣開始啦？係啦、嚇 咁就咁啊，其實咧大家咧。我哋成日講啲人成日講 Stradivari、Stradivari，但係 Stradivari 咧並唔係創發發明小提琴嘅人嚟嘅喎，亦都唔係創始者嚇。咁咧誒 Cremona 嘅一切嚇所有嘅嘅造琴嘅傳統咧，其實係源自 都係源自同一個人嘅嚇。咁、就係另一一個家族嚇，咁、就係我哋成日話三大家族啦嚇。咁啊其最主要咧就係嚟自阿瑪提嘅哦，嚇。咁我哋唔係阿瑪尼，唔係阿瑪尼，呢個仲勁過阿貴過阿瑪尼嗯嚇，咁就咁啊！呢個就係首先就係由誒誒 Andrea Amati 嚇，Andrea Andrea 啊，安德烈阿馬提啊咁就就開始嘅。咁啊，其實小提琴咧喺意大利唔係淨係 Cremona 都先有嘅，咁喺布雷西亞都有嘅。咁但係布雷西亞嘅琴咧，即係譬如有有啲譬如誒達沙魯啊、Magini 啊呢啲為代表人物啦。咁啊， 佢哋啲中提琴啊好靚啦，啲 double bass 啊好靚啦嚇。咁啊，以今時今日嘅角度去睇啊，嚇咁啊，因為當時可能有有唔同嘅要求啊，即係可能當時嘅 check 誒。譬如當時可能誒啲 cello 可能都覺得好靚咁，好似牛咁聲，好低音咁樣嚇。咁、但係當時嘅嘅樂器咧，啲 cello 咧就同我哋後來嘅用法又唔同啊嘛。 因為當時嘅 cello 咧，可能就係攞嚟襯底嘅啫。啊即係當 double bass 不存在，即係 not available 嘅時候咧，就揾啲 cello 喺度鋸咁啊嚇。嚇咁你聽下嗰啲，譬如好似誒咩我的野蠻女友成日播嗰啲 Canon 啊嗰啲咧 Portobello Canon 嗰啲咧嚇，你發覺嗰個低音部咧 cello 同 double bass 咧係非常單調嘅哦，嚇，咁係冇乜 獨奏嘅作品係寫俾呢個誒 cello 嘅。嗯 OK，啊即係喺十五、十六世紀嘅時候，你發覺好係咯，都幾乎冇添啊，嗯都幾乎冇嚇。咁、即係去到你啱啊，德福扎克先至寫一啲真係好 show off 到大提琴嘅嗯嘅炫技嘅作品。OK，咁啊個 喺特沙盧嗰個年代，嗰、個 cello 喺今時今日咧就係覺得比較低沉啊，唔唔似 soloist 演奏家嘅樂器啊，誒、高音可能唔夠誒誒明亮啊咁樣嚇嚇，唔夠光輝啊咁樣嚇，好沉好沉咁樣。 咁但係佢嘅中提琴咧，因為都係沉沉地啊嘛，就啱晒而家。啊，double bass 又係好沉啊嘛。嚇，我哋而家都係需需要啲好沉嘅 double bass 啊。咁呢啲就靚。咁但係小提琴咧，布雷西亞咧就係被認為比較粗糙啊，誒比較原始啊。咁佢的而且確係好原始嘅。啊，好似農夫做出嚟嘅琴咁樣，啊咁而嗰個規格咧都仲未係誒好劃一嘅，啊咁 即係有啲好大嘅又叫小提琴嚇，誒好細嘅又又係小提琴咁樣啦，不過多數好大嘅嚇，咁就係由 Andrea Amati 咧。Andrea Amati，Andrea 啊，應該有我聽過有啲意大利佬中間係彈舌嘅，咁我就彈唔到嚇，即係細路仔玩口水咁樣咁彈中間，Andrea 啊咁樣咁樣嘅，嚇嚇 Andrea 啦，英文就 啊咁就。誒佢、就係首先咧就有一套幾何嘅方法咧，就將小提琴嘅外形定咗落嚟哦嚇。咁啊，據聞就一五一一年出世嘅佢，不過呢個係又有有商榷餘地嘅嗯嚇。咁、就即係小提琴家做琴師咧，始終唔係一啲咩 artist 啊，一啲好重要嘅大 嘅嘅人啊咁啊。佢哋嗰個出世咧，有啲都唔係記載得好清楚嘅。哦， OK，咁就到後來嗰啲先至再清楚翻少少。咁、但係佢有作品留低啦嚇，咁就 Andrea Amati 咧就將誒、 小提琴咧，即係有一個好好嘅規格誒，有一個好好嘅形狀。咁我哋首先見到哇，開始好靚啦個樣。嗯 OK，咁但係誒、呃到咗 真係去到我哋叫做 modern violin 咧，即係即係 modern 唔係真係現現代咁解，即係幾百年前做出嚟，但係我哋現代用緊嘅小提琴咧，大概就係跟翻嗰個規格啦，啊，嗯即係比較合乎現代嘅嗯嘅要求啦。嗯咁咧其實好快喎，就就由 Andre Amati 嘅兩個仔咧，就已經學又有一個好大嘅進步啊！ 嗯嚇咁就一個咧就叫做 Antonio 嗯嚇 Antonio Amati，另外一個咧叫 Girolamo Amati。咁咧我哋通常咧我哋就會叫佢哋做啊阿馬提兄弟啊嗯，Brothers Amati 啊，知點解啊？因為佢哋兩兄弟啦。係啦，冇錯啦。嚇咁同埋咧，佢哋嘅琴咧個 label 上邊咧個牌子啊，嗯嚇都係寫埋一齊嘅哦嚇。 咁就咁啊，甚至後來咧，Antonio 咧喺後期咧就離開咗 Cremona 咧，嗯咁都係即係得翻得翻 Girolamo 喺度啦。嗯咁 Girolamo 咧都繼續都用翻呢個 Brothers Amati 啊嗯，即係呢個兩兄弟呢個孖人牌啊。嗯即係孖人牌變咗單人咧，都繼續係孖人牌嘅，就冇話變咗單人咁樣咯。嗯 OK， 咁類似咁啦嚇。嗯咁啊，巴德薩馬蒂咧就慢慢就改良咗第一代嘅小提琴啦。咁就誒、呃尤其是係喺嗰個弧度上邊咧，就有一個好大嘅突破。嗯咁而呢個突破咧，就其實幾驚人嘅，因為誒、呃涉及咗一啲比較複雜少少嘅數學嘅嗯嚇，咁、 而好奇怪地，因為好多人咧，如果冇見過小提琴咧，成日以為小提琴都係呢度突啲，呢嗰度凹啲咁樣啦嗯哼嚇啊，睇落去幾靚咁樣做出嚟，咁、嗯而點解係 Cremona 呢個當時係得三萬幾人、三萬七千人啊據聞嘅小鎮嚇？點解係呢個咁少人嘅地方，佢哋識呢一套嘢嚇？如果大家即係佢哋知道乜嘢叫靚咁樣啦，而 隔離嘅譬如布雷西亞或者係威尼斯啊，或者係米蘭啊，呢啲全部都唔得咧。咁到底佢哋差咗在差在邊度咧？咁樣、即係睇落去都好似差唔多啫咁樣嚇嗯嚇，度度都有人做小提琴嘅嗯嚇。咁點解佢哋特別叻或者特別貴咧？咁樣嚇咁甚至誒。加拉 Leo 咧都曾曾經就買過啲阿瑪提嘅， 係啊，咁啊佢個朋友就話都同佢講話，喂，阿瑪提呢啲雖然係貴過布雷西亞嗰啲一倍嚇，原來貴一倍嘅嗯嚇，但係就物有所值嚇，嗯雖然又要等，但係值得等嘅咁樣嚇，即係可見當時阿瑪提就係一個已經係一個名牌嚟啦。嗯咁就誒班德薩馬提啊，佢誒非常非常勁咧，咁就佢誒、呃 其實講緊係講緊係不夠唔夠一百年之內啊！嚇，即係講緊誒誒 Giuliano Amati 就一五六一年出世嘅，咁、就去到一六三零年就瓜柴嗯嚇，咁、就但係佢喺弧度上邊嘛，同埋喺手工上邊咧，已經係去到即係可以講登峰造極啦。嗯嚇咁、如果講 Cremona 最好最好嘅手工嘅造琴師咧嚇、 應該係 Giuliano Amati 啦，就唔係 Stradivari 喎。嚇咁、如果你見過 Giuliano Amati 嘅有啲 F hole 咧嚇，咁當然佢有啲就冇咁好嘅嚇，但係如果大家攞最好最好嘅作品出嚟出嚟比較咧，咁啊 Giuliano Amati 係冇人能及嘅。啊誒手工手工個嗰個 execution 係冇人能及。 嗯 OK，嗱咁就有趣啦，咁就誒、我哋一陣會翻兜講嘅。嗯嗯誒 Cremona 嘅提琴嘅傳統咧，有人好得意喎，就好似我哋香港的命運咁樣啦。 嗯有好多意外所產生嘅。嗯嚇、即係譬如香港點解會 被割讓呢？點解咁好彩被割讓呢？嗯係啊，嚇點誒？其實係一連串嘅意外，嗯嚇咁、就點解我哋會經濟會起飛呢？亦都唔係話特別去去英國佬特別去有心栽種嘅開頭，嗯嚇亦、啊都係一連串嘅意外嚟嘅嚇。即即係係如果要聽閻王解毒片啊！咁啊，閻王解毒片就如果有興趣呢啲，當然。 係聽咗即係當堂知道，誒、原來香港係咁咁富碌㗎咁樣嚇。有我哋仲以為英國佬啲眼光好好啊，啊揀殖民地嘅時候咧，香港水深廣闊啊嚇。咁啊，即係睇到呢個就係未來嘅東方之珠啊咁啊嚇。咁所以大力去發展香港咁啊，就唔係嘅嚇，即係。即係 唔小心又割咗，又唔小心咁樣嚇。開頭就諗住 hea 住先嘅啫，咁樣嚇。咁但係慢慢有一連串嘅即係意外嚇嚇一啲 coincidence 嚇，所以先至有今日嘅。咁而小提琴嘅傳統咧，即係我哋譬如之後有 Stradivari、有 Guarneri、有 Lick 誒誒。 有之後呢啲 Guarneri del Gesù 呢啲人咧，即係我哋今時今日賣一億啊嗰啲咧嗯嚇，有啲就幾千萬啊港紙啊咁樣啊，喐下都六百萬美金啊咁樣。嗯咁有呢啲人咧，其實又係一個意外嚟嘅。嗯咁啊，點解咁講咧？因為咧，我哋誒、做琴嗰個傳統咧，就係、好大可能咧，就係、會提早嚇一百年 以上就完結㗎啦。點解咁講？因為咧，當時咧誒喺意大利咧有好多嘅瘟疫盛行啊。嗯嚇，咁就喺 Guamona 咧嗯死剩嘅小提琴 maker 咧，嗯就只有 Girolamo Amati。哦 OK，嗯咁而 啊，sorry，我講錯咗少少嘢，嗯我講錯少少嘢。最重要嘅唔係 Girolamo Amati，最重要係 Girolamo Girolamo Amati 咧有九個仔。嗯，好 OK 多喎有九個仔，而九個有八個都死 Q 晒。哦 OK，嗯 OK，全部死晒。嗯 OK，我頭先講過啦，就 Girolamo Amati、巴德薩 Amati 咧就發展咗一套好完善嘅，即係 外形啊，由由祖師爺就已經 Andrea 已經發展咗啦，咁佢哋再改良，F O 咧又改良，咁而胡道咧竟然嚇俾佢混合咗一啲加入咗一啲數學嘅。誒、幾何嘅元素嚇、用咗一啲好特別嘅 curve，嗯咁呢、個 curve 咧就應該係唔係小提琴家， 即係 sorry，唔係做琴師嘅知識範圍可以嗯諗得到噶啦嚇。嗯咁、就係應該係有啲科學家或者數學家去協助嘅哦嚇。咁呢、個就係 Cremona 嘅秘密之一啦。嗯 OK，而布雷西亞就冇嘅，嗯冇呢一套嘅，米蘭又冇呢一套嘅，威尼斯又冇呢一套嘅，咁、嗯所以輕描淡寫就講咗 Gu- Guamona 嘅琴點解咁特別啦。 OK，就係呢個弧度上邊咧，佢哋係誒與別不同嘅。嗯 OK，咁就我相信木材方面可能就唔係咁特別啦。嗯嚇、可能啲木都係嚟自當地阿爾杉木，嚟自阿爾卑斯山嘅山脈嘅一帶啦。嗯嚇咁、就啲誒一係就用 local 嘅楓木啦，咁小提琴就唔係杉木就楓木噶啦嗯。嚇咁、就誒好、多時就喺威尼斯嗰度咧， 即係你知威尼斯啦，就係一個即係誒、出入口港嚟㗎啦嗯。嚇咁、有好多嘢都喺威尼斯嗰度嚇進口嘅。嗯嚇咁、就可能誒啲外，而佢哋好多時都用外來嘅楓木嘅，咁、嗯就應該係由威尼斯嗰度嘅商人咧就誒誒、得到呢啲木材啦咁樣。咁、嗯我相信喺米蘭啊誒。 威尼斯本地啊，或者布雷西亞都會得到呢啲木材啦。嗯咁啊唔會啊，淨係哇 g u a m o n a 呢個小鎮佢先至得到啲最好嘅材料咁樣嚇。咁、而湖道咧，就係即係我哋實實際際可以睇到佢哋係用咗一啲誒誒我哋叫 Cutte Cycloid 啊嚇短擺線啊，咁就誒嘅湖道咁就。 誒唔係個個都同意呢個睇法嘅，咁但係咧呢、個就我親身考證過好多最好嘅嘅 g r a m o n a 嘅嘅琴咧，似乎都係配合咗呢個理論嘅講法嘅，啊嗰、個弧度係好驚人地配合嘅，咁就 Giuliano Amati 咧。嗰陣時、呃我諗係遇上咗啲瘟疫啦，咁即係嗰嗰個年代，大概嗰陣時候，咁就中世紀黑死病， 死剩晒，死剩所有 maker，好彩就剩翻第九個仔，啊第九個仔嚇，咁就靠呢個就叫做 Niccolo Amati 啦。嗯，啊，咁 Niccolo Amati 就係阿馬提家族咧最出名嘅一個 maker 嚟嘅。啊，嚇，咁但係咧就呢度講呢度散啦嚇，咁就 你唔公開講啦嚇嚇，但係明呢度做緊節目又話唔公開講嗯嚇，咁但係 Niccolo Amati 咧就誒喺佢個名咧就就好響啦嚇，咁因為咧佢冇去咧就冇冇之後嘅 maker 啦。嗯，因為係得翻佢一個 maker，甚至可能意大利得翻佢一個 maker。哦，啊，咁而布雷西亞嘅嘅誒 m a g i n i 咧都已經， 我聽下呢個人講講電話喎又話，唔係咁嗱，咁啊而 m a 而 m a g i n i 咧就誒誒都喺瘟疫度死埋添啦。係啊，係布雷西亞嘅 maker，、哦你可唔可以想象到三萬七千人嘅碳可以死萬七人嘅？嗯咁而布雷西亞係死咗一半嘅人。嗯 OK，咁但係誒 Niccolo 就 at man 爛啦，即係 Niccolo Amati 嗯嚇，咁就 出現咗後來好啊好快講之後有咩事發生啦？Niccolo Amati 咧就誒、成為咗最當最出名嘅造琴師啦，因為都死剩佢噶啦。咁佢、將前人嗰種技術咧，亦都帶到落去啦。咁、但係咧，佢嘅琴咧，可能個天分唔係好高啊嚇。咁啊、即係靚就好個好個外形靚就好靚啦，即係好 elegant 咁啊。咁但係聲音咧，而家我哋被視為咧， 即係可能唔係好夠爆發力啊，尤其是喺現代嘅 concert hall 嚇咁大咁啊，就唔係好夠爆發力嚇。咁啊喺當時可能 OK 嘅，咁就咁，但係佢就影響即係冇佢就冇之後嗰啲人啊。咁就誒包括咧就係 Guarneri 家族嘅阿爺爺啦嚇嘅祖嗯嚇嘅祖父又係叫 Andrea Guarneri 嚇嚇咁就。 就係喺阿馬提 Niccolo Amati 嘅工作室裏邊工作嘅嚇、入室嘅，即係響即係係直情喺嗰度工作啦嚇。嗯咁、甚至住埋喺阿馬提嗰個 workshop 嗰度嘅嚇。咁、以前係興咁樣嘅嗯嚇，咁、就咁同埋咧就傳說咧，佢就教咗呢、個我哋好出名嘅就 Antonio Stradivari 啊。哼，哦， OK，咁、但係呢一個講法咧就嚟自誒 嗰、個證據就非常之薄弱嘅哦，嚇，咁、即係呢個而傳聞嚟嘅啫，係啦，咁就而有好多人睇咗一啲所謂權威咧，即係譬如啊啊百一百年前 Hill 啊英國一個琴名琴商嗯寫嘅書咧，咁就裏邊都係誒話係誒 Niccolo Amati 就即係誒 Stradivari 就師承 Niccolo Amati 嘅嚇，咁、但係 Hill 呢個人咧就好得意，呢、個名琴商的而且確佢當時咧就係賣最多嘅名琴，即係好多名琴都係佢經手賣出去。嗯咁而佢又係當時誒誒、呃即係見最多琴，而佢又有寫成書嘅。嗯嚇咁、但係佢就未必係咁專業喎。咁、有啲嘢可能都係都係斷估嘅。嗯嚇咁、最近咧唔都唔係好近啦，即係近年啦 嚇。誒、 誒倫敦一個名琴商，亦都係專家咧，一個權威啦。Charles Spear 咧就喺拍賣會上邊就拍賣咗，我買咗呢個誒 Hill 嘅一本日記。嗯咁裏邊咧就記低晒咧誒平時喺個 shop 嗰度發生嗰啲嘢啊，邊個嚟換公務啊，邊個嚟嚟試琴啊嗰啲嚇，嗯哼邊個嚟誒嗰個琴馬有啲事啊，要嚟換個馬仔啊咁樣嚇嗯， 咁就發現咧佢嘅客人當中咧係幾乎冇專業嘅客人嘅。即係佢係好出名啦，賣好多琴啦，但係佢係冇乜專業嘅演冇專業嘅演奏家嚟嘅，哦去個 shop 度嘅。哦，嗯，嚇，咁即係話佢一路係 serve 緊啲唔係好專業嘅人嚇，即係佢係一個一個一個一個 trader 啊，一個零嗯零售商咁樣嚇。咁啊， 咁當然啦，佢佢寫嘅書咧其實幾好睇嘅，大家可以當小説咁樣睇嘅。嗯嚇，咁但係中間咧係亦都有好多反駁嘅地方。係 OK，咁但係即係當當故事咁樣嗯聽下啦咁啊。嗱咁我哋今日咧就冇準備阿 Marty 嘅錄音喎。嗯 OK，咁就但係就有好多有其他啦咁樣嚇。咁因為我哋今時今日咧 喺演奏廳上邊咧，似乎咧唔係 Stradivari 就 Guarneri del Gesù 啊。嚇， OK，咁啊講到呢度呢，我哋不如就先聽一個錄音。啊，呢、個亦都係用 Stradivari 去演奏嘅。嗯 OK 你啊我唔識讀呢個 block 嘅呢根啊，呢根啊，呢嚇，咁就列根定係應該讀呢根咁樣啦。OK，你 OK，問下 Siri，係啦，咁就 Siri 乜都識嘅，好勁。但係 Siri 有個問題啊，呢排佢成日自己搭爹嘅，係啊，係啊，成日以為我嗌佢啊。嗯，啊， 咁所以即係做節目嘅時候咧，直播嘅時候咧，就熄鬼咗佢啊。係啊，係啊，因為會無佢無啦啦以為嚇、我嗨佢啊。啊，你有我冇試過啊哋上個禮拜 Candy？咪試過咯，都都都有啊，成日都嚇話啦，瞓瞓覺底都可以講嘢，係啊，不過下突然間突然間瞓瞓下覺，我唔係好清楚你講乜嘢咁啊。係啊係啊， Hi Ray 咁啊。啊， 咁啊，即係好好奇怪。嗯嗱，頭先嗰隻咧就係、誒、哇！不過呢個就係私人珍藏啦，咁就誒、演奏咧就係 Elmer Oliveira Oliveira，嗯咁咧就呢、個誒、俄羅斯佬嗯啊，咁而呢度特別嘅之處咧就係咧，佢同時間喺同即係喺好 係同時間啦吓，咁咧佢就用咗兩把琴嗯嚟錄同一首嘢嘅。嗯哼啊，咁就用咗 Stradivari，然之後咧就用誒 Guarneri del Gesù 嚟拉同一首嘅。嗯 OK，咁頭先聽嘅咧就係 Stradivari 嘅。嗯嚇咁就 Stradivari 咧就係比較明亮，比較好似天使咁樣嚇。咁、但係咧就有啲誒、而 Guarneri del Gesù 咧 有啲人咧就覺得啊，佢比較 earthy 啊，所謂嚇 Earthy earthy 嚇，即係 earthy 即係點啊？即係比較泥土啊嚇，定係本土啊？貼地，比較貼貼地地，係啦。咁我就覺得誒誒係有有肉啲嘅 Guarneri 嘅聲音嗯，就唔係離地嘅。嗯，啊，咁啊天使就好離地啊，係啊好明顯即係靚靚靚靚天使咁樣嚇。 咁而 Guarneri Guarneri 咧就佢係有一種即係埋身肉搏咁嘅感覺嘅，即係比較貼地，比較 earthy。嗯誒而聲音咧亦都有人誒形容佢比較 dark 嘅嚇，比較熬黑啊嚇，咁就好難解釋啦。但係如果咧你聽埋 聽咗呢啲形容詞之後，再聽下嗰啲聲音嘅分別咧，你可能又會有更深嘅感受。嗱、譬如我哋飲咖啡咁樣，可能有啲誒、呃咖啡就比較 dark 嘅，即係可能炒得比較耐時間啲，嗰啲咖啡豆咧。就比較 dark，佢未必係好 sweet 或者好順喉咁樣嚇，咁啊但係咧就好有好有個 punch 啊咁樣嚇，嗯啊好好近咁樣嚇，令你覺得嚇 咁就比較暗暗黑啲嘅，嗯就唔係如果唱歌咧就就肯定就唔係鄧麗君啊、王菲嗰啲啦，嚇嗰啲就係嗯唔暗黑啦嗰啲嗯，嗰啲就 Stradivari 啦嗰啲。嗯嚇靚靚咁樣嘅。嗯 OK，咁我而家其實咧喺節目度講啊，雖即係都係比較膚淺啲嘅講法啦嚇。因為即係可能要描述佢哋嘅聲音，真係要需要誒、呃 比較長嘅時間嗯啊嘅學習嘅。嚇咁就因為呢啲我哋都係叫做 acquired taste，小提琴嘅聲音或者小提琴靚唔靚係一種 acquired taste，即係經後天誒、呃、訓練出嚟先至有嘅品味嚟嘅。啊哈嚇、即係我諗飲酒都係啦。嗯嚇、你冇訓練過，唔知咩叫做 pencil lead 嘅嚇。 咁啊，茶緣不深咁樣啊，都好飲嘅咩咁樣嚇。嚇、即係有好多嘢係係係訓練出嚟。嗯嚇咁當咁就誒、呃音樂其實都係一個 acquired taste 嚟嘅，即係都係後天嘅嚇、嗯哼即係你先天唔會覺得誒誒得得得得得得得就係春天咁，你唔會覺咁樣嘅嚇。咁就嗱，我哋唔講咁多住啦，因為咧， 我而家咧就即係費事講咁多，即係等等大家冇晒記憶啊。嗯我而家咧就播翻同一個演奏家拉翻同一首嘢，嗯，但係咧就用一支第隻琴， Guarneri del Gesù，、嗯而呢一支咧就係誒誒小提琴技巧家新 Winiarski 嚇， 就生前所用嘅琴嚟嘅。嗯咁你睇下佢係咪 特別咬黑啦，同埋你睇下究竟用呢支琴表現呢首嘢適合啲啊，定係頭先用 Stradivari 嗰隻適合啲啦？嚇我哋聽咗先啦。 Música é.哇，點啊？大家有白蘭糕，你覺得點啊？呢、個好似啱啱聽呢個支琴配合啲咯，嚇，嗯，哦我幾驚你話，哦冇乜分別喎。有分別有分別，但係啊我聽到嘅唔求你哋多咯，梗係。啊會唔會你有冇得形容下啲聲係點樣？係咪好似我講講到好似如好似比較 dark 啊咁樣咧？ 又未至於係得，但係好似點講咧？有啲你就話係沙啞啦，好似唔即係誒唔係咁順滑咁咯。我啊聽到係啲聲係啊哈，嗯就未至於係得咯。嚇。嚇咁啊，Candy 你又聽到啲咩啊？覺得啊，嗰啲聲咧， 即係相對啲有啲 body shape 韻有啲韻味有啲韻味啊，嗯咁犀利韻味嚇！嘅，係啦。但係即 Strat 都有韻味喎，嗯係，但係好似唔係好啱呢首歌咯。係咪啊？即係 Strat 就可能係 Angelababy 係咪啊？啊，冇咁講，冇咁講，冇咁講。嚇即係但係標誌啊嘛，都係嗯係咯，標係咪？誌咯你話佢醜又唔可以講得上啦，嗯係係啊。咁但係呢啲就係咩咧呢啲啊， ？Angelina Jolie 幾時嘅先？啊，全盛時期嘅全盛時期 Angelina Jolie 啊， OK 或者 Scarlett Johansson 都得都得都啊得都得。即係有啲味嘅。嗯嚇、即係誒、呃又唔係完全係一個公仔芭比咁樣嘅嗯係嚇、啊！我唔係講 straight 係芭比啊，當然，OK，唔夠膽嚇咁、即係相比之下咧，誒、誒、你可可能係 會會唔會覺得即係誒 Guaneri Del Jesu 咧？誒呢一個即係可能唔知係一種更加 deep 嘅感覺。會啊會啊會啊。嚇咁、而呢一首曲目咧，更加好似特別適合呢一個琴去演奏，即係佢唔係嗰啲誒誒好典雅咁樣係咪嚇嗰啲嚇，即係佢可能要再 落翻啲，即係可能去翻個即係房間嚇，即係如果人有唔知有幾多個拍咧，咁佢唔知要去咗第幾拍咁樣啦。哦 OK，啊唔知嗰、個嗰、個嗰、個嗰個唔知去咗第幾輪啊！即係即係有啲人咧，我見啲小提琴家咧就做個姿勢咁樣，小提誒 誒誒 strat 咧就喺個頭頂嗰度啊，嗯嚇就係 in in here 咁樣嚇，嗯而而 Guanari 咧佢就俾一個喺即係好似喺喉嚨再下邊喺度 here here 咁啊嚇，我諗即係喺入係邊喺度嘛，嗯啊咁樣即係個手勢咁樣喺個喉嚨再扯落個肺度咁樣，嗯喺裏邊咁樣一路係喺下邊嘅，即係佢有咁嘅 咁嘅感覺嚇。咁有啲人就話係喺個靈魂咁啊，好似個靈魂出聲咁樣。咁你問我咧，就我覺得 Strat 係一隻好好似一個一個好好嘅伴侶咁樣啦。嗯咁從演奏上邊都係啦，咁就呢兩種琴咧，我都有有有演奏嘅經驗啦嚇，嗯有拉奏嘅經驗。嗯咁就 Strat 係真係你係要錫住佢嚟配合佢，嗯錫住佢嚟拉，好似係一個 一個少女咁樣。小公主咁。係啊，要就住佢咁樣嚇，咁佢就會發出好好嘅聲音嚇，咁就誒而 Guaneri 咧係真係你亦都要配合啦，當然嚇嚇咁即係誒，但係佢係佢係誒跟似乎好似喺 更加表達到有啲人講咧，就更加表達到你個靈魂嗰個聲音咁樣啦。係嚇，好似係自己把聲咁啊嗯，strat 就好似係你拉咗，跟住有個天使喺隔離唱歌咁樣啦嚇嗯嚇，咁就我記得有有唔知邊個小提琴家類似有咁嘅咁嘅講法啊，嗯係咁啊，甚至有一個 傻佬就形容為一個就係勞斯萊斯話 Strat 嚇 Rolls Royce 嘅車，咁一個就係 Ferrari 嚇哦嚇咁啊，即係好似唔係幾好，但係大家意會啦嚇嚇，即係一個可以踩嘅嚇，踩佢咧就啊咁樣嚇嚇，咁而佢發出嘅聲音咧唔一定係順滑嘅。嗯啊，有時係， 但係同渣嘅琴嘅操作又唔同喎。嗯即係譬如 Ferrari 咧，有時嗰個引擎嘅聲音咧嚇，哇咁樣，或者嗰種有種金屬撞擊啊，嗰、種好令人好亢奮嘅聲音咧嚇。即係佢又唔係誒渣嘅車。好粗糙嘅可以做得到嘅嚇、嗯即係唔係個小巴嗰啲噪音咁樣嚇，佢係一種好好聽嘅嚇，佢個高音都係嘅一種。 即係嗱，你聽好難解釋嘅呢個。嗱、即係幼細嘅高音，你又聽過啦。幼細嘅聲音啊，高聳入雲，但係佢呢種係一種粗嘅而又好聽，係嘛、就好似 Freddie Mercury 嘅聲音咁樣嚇，你見過未啊？嚇，即係係粗嘅嚇，即係有，但係其實我講粗咧，其實應該係咁講，係我哋叫 texture，嗯有質感嘅。 嚇、即係佢唔係一種滑捋捋嘅一條一條滑捋捋嘅嘢嚇，咁、樣咁樣飛出嚟咁樣嚇，嚇佢係有質感，好多 texture 喺裏邊嚇，咁啊好好似係誒誒聽到呢、個啊，如果用人聲嚟形容，可能又點樣咧？嗱，Strat 就可能王菲嗰種咧，滑捋捋鄧麗君嗰啲啦。嗯嚇，咁啊 g u a n a r i 唔知係咩啦嚇。即係如果話好似佢似蔡琴，我覺得即係 cheap 得滯係嘛，即係或者誒蔡健雅都好少少嚇，即係嗰個聲音係有故事嘅嗯嚇，但係佢佢亦都有滑溜嘅聲音，但係佢又唔係全部都係滑嘅，佢有時係可以有啲誒 誒滄桑嘅聲音嚇，食螺絲嘅聲音，噼里咔啦咁樣嚇。咁我諗點解 g u a n a r i 咧好多都保留唔到原裝嘅口駁啦嚇？因為據聞咧就喺好早期咧有啲嗯琴商咧就已經將 g u a n a r i 嘅琴咧改駁去啊。嗯咁點解咁做咧？咁正嘅琴，但係當時咧就唔好忘記喎，Stradivari 咧， 首先嗰個背景咧 g u a n a r i Stradivari 嗰個背景咧，譬如即係喺誒誒一譬如一七零零年咁計啦嚇，咁啊 Stradivari 就一六四四年出世嘅，咁應該十零歲就開始做琴啊，嗰陣時好後生出嚟嚇做做嘢，咁啊當時我佢哋。呢啲做琴師到底佢哋聽嘅音樂，或者買佢哋嘅琴嘅演奏家，到底係攞嚟拉咩嘅咧？ 嗱、我哋今時今日咧視為一啲標準嘅曲目咧，誒、有啲莫扎特啊、貝多芬啊呢啲咧，嗰陣時貝多芬、莫扎特都未出世嘅喎。啊嚇、即係佢哋係未聽過莫扎特，未聽過貝多芬喎。嗯嚇咁嗰陣時嗰啲音樂咧，可能即係誒都係巴洛克時期嘅。嗯嚇咁甚至喺意大利有冇拉過 J 誒誒誒 誒 Jazz Bach 嘅音樂都成問題嗯嚇，因為巴哈嘅音樂咧就喺本土嚇或者喺某啲誒教區，因為為為某啲教區服務咧嗯係啊嚇咁而唔係話咁 well spec 嘅啫嗯嚇，即係唔係話。誒度度都聽到佢嘅演奏嗯哼嗯哼嚇，咁巴哈嘅音樂嘅嘅嘅流行可能要去到 Mendelssohn 真係嚇掘翻好多出嚟嚇， 原來啊幾即係二百年前有啲咁嘅好嘢咁樣即係起碼爭咗百係咪百幾二百年啊？嚇，咁就都係屬於啲滄海遺珠，即係對於喺其他地區嚇嚇啊有啲咁嘅嘢嘅咩咁樣嚇，咁就當時咧最所有嘅小提琴。所有或者大部分啦，九成啦，都係意大利作曲家嗯嚇。 咁誒 Corelli 啊，嗯誒 Tartini 啊，誒 Rafaldi 啊，就係嗰同時代啦。嗯 OK，咁就啊即係誒，譬如 Tartini 啊，聽到啊魔 即係夢裏邊嚇有魔鬼嚟揾佢嘅咁樣嚇，咁又話要賣個靈魂俾魔鬼，跟住就俾啲靈金去作手好嘢嚇，嗯魔鬼震陰嚇。 嗯即係嗰陣時啲人可能比較迷信少少啦嗯嚇。咁啊，咁啊有呢啲咁嘅咁嘅傳說嗯嚇。咁點解改呢？可能就係因為嗰陣時係係唔需要就莫扎特、貝多芬，甚至後來嘅 Brahms 嗯或誒柴可夫斯基，啊或者第一個改變就係帕格尼尼。哦嚇。帕格尼尼咧就將小提嘅音樂咧個聲音嗰個 表現力個可能性係推咗推高係係以前嘅人想像唔到嘅。小提琴乜要咁嘅咩咁樣嚇嗯嚇咁就加上去好多特別嘅技巧咁樣嚇。咁嗰陣時啲其實 Del Jesu 咧，我諗係去到當時有人買啦嚇，咁、因為 Del Jesu 有啲人就話 Del Jesu 當時就唔興嘅咁嗯啊嚇，咁又未至於唔興咁啊，因為一年做到十五隻琴都算應該實有人幫襯㗎啦，最多嗰年嗯嚇都幾快手，咁啊即係肯定有人買啦嚇，咁啊尤其是喺一七三七年打後嚇，咁、個老嘢死咗嘅時候。嚇，佢嘅產量越嚟越多，即係老嘢即係 Stradivari 啊嗯嚇，大家好近嘅啫嚇嗯，大家見到大家嗯嚇，咁就 Del Jesu 就 誒三零年開始掛自己個個招牌嘅嗯嚇，咁就咁啊。到到 Stradivari 死咗之後咧，可能就佢就更加誒、呃、產量係係係增增加啦嗯嚇。咁、當然以一一個一對手嚟做啦，當然就唔夠 Stradivari 咁成間成個工作室咁樣嚇咁多琴啦嚇。咁、現存嘅 Guarneri del Jesu 大概百 百零隻到啦，係啦嚇，咁就好少嘅啫。咁誒 Strat 就應該有做就應該可能去千五隻，現存就應該係六百零隻到啦。嗯 OK，咁 Del Jesu 咧就而家咧就變咗係最貴嘅琴添，嗯嚇咁因為更加適合現代嘅一啲浪漫派嘅音樂啦。嗯咁、而佢同時間當然係適合誒、呃巴洛克古典嘅音樂啦嚇。嗯 咁、就即係有時世事難料嘅，當時咧興嗰樣嘢咧。就可能係 Stradivari，但係估估唔到幾百年後咧，俾個 Guarneri 又超前咗。嗯咁當然呢個係多得帕格尼尼啦嚇，用用咗 Guarneri 嘅琴而令到呢個 Maker 喺歐洲上邊，因為帕格尼尼就征服歐洲嘅樂壇啦嗯嚇，咁、就自然佢手上邊用嘅樂器都即係為人熟悉啦，係、咁喺 帕格尼尼之後咧，咁仲有即係帕格尼尼係一個小提琴，我哋其實之前都講過啦。咁就係一個小提琴，即係誒、呃影響好大嘅一個人物啦。嚇、即係改變咗當時嘅音樂啦。嚇、咁就而喺帕格尼尼之後咧，仲有另一個咧，又係改變咗我哋今時今日嚇嘅嘅演奏方式嘅。咁呢個就係二沙兒啦。 哦嚇，咁啊，比利時嘅嗯嘅嘅二沙兒嚇，呢個嚇叫沙王小提琴沙王。嗯咁咧我又係我哋唔好講咁多住啦，我哋而家咧就有段咧就係二沙兒嘅作品嗯嚇，咁亦都由頭先嗰個 Elmer Oliveira 拉喎嗯嚇，咁呢一個就誒 柴可夫斯基小提琴大賽嘅金獎得主嚇，咁而家咧就做咗琴商啦嚇，哇！我見過佢喺美國好 Q 大力嘅拉琴，係啊。鋸支琴，係啊，佢佢佢梗係拉鋸嘅。係啊，佢拉我，佢佢拉我支琴，我做嘅琴啊，拉到拆晒聲啊，哦好啦癲！嗯佢啊似乎係好似用拉唔同嘅琴，都好似用同一種方式嘅哦嚇，咁、就 即係所以有時我哋聽呢啲琴嘅比較咧，有時又未必真係咁準確嘅。雖然同一個人拉嗯嚇，因為咧佢可能係適合誒、呃拉 Stradivari 嘅，又或者佢係適合拉 Guarneri 都唔出奇嗯嚇。咁、即係佢佢熟悉嗰樣嘢咧，咁你發覺聽出嚟就好啲。嗯咁但係我哋而家聽呢個咧就係爾沙兒嘅作品，爾沙兒嘅誒 Sonata Number Three 嚇，現 D minor 嗰首嚇，咁就 誒 呢首作品咧，我就一直都唔係好明佢到底搞咩嘅。嗯嚇、即係即係覺得二沙兒拉琴就勁啊！咁嘅作品我唔聽極都聽唔明，好似亂咁嚟咁樣。嗯咁啊，直到聽到呢一個版本咧，我就開始明明地啦。嗯原來係講色彩嘅。嗯咁咧，今次我就調翻轉啦，我就先播咗呢、個誒、 用 Guarneri 嚟拉嘅嗯嚇，然之後先係拉 Strat。嗯哼先用 strat。咁而呢一支 Guarneri 咧個來頭就好犀利啦嚇，咁就係一七四零年二沙兒本人用嘅嚇嘅嘅小提琴哦嚇，咁就臨臨死嘅時，唔係唔係臨死係死咗嘅時候咧，嗯二沙兒咧就誒、有將呢一隻琴咧， 即係家人啊嚇，將佢呢隻琴咧放喺嚇佢嗰個嚇嗰、個棺材嗰個枕頭嗰度嚇，哦啊陪佢，咁當然唔係一齊撞啦嗯哼嚇。陪佢一一陣係啦，咁就佢佢甚佢 佢呢只琴喺裏邊咧有一張紙咧貼寫寫嗯二沙兒本人寫咗啲嘢嘅哦嚇，咁就話呢一個就係佢嘅最好嘅伴侶咁樣嘅。嗯係啦，咁啊好多手嘅嚇，嗯咁啊有張有個 l 有有兩個 label 咁樣嘅，嗯除咗 Guarneri 本 Del Jesu 本人個 label 之外咧，佢又自己又就又寫一個落去嗯嚇。咁、我哋就聽下用二沙兒嘅琴嚟拉翻二沙兒嚇，會出咗啲咩嗯效果出嚟咯？ ，Candy？全新體驗，全新感受，呀千年傳統，全新感受。嗯係有咩感受呢？考下你先考下我啊！啊！我有聽唔聽咩感受聽唔聽到有啲咩？呢首嘢唔係咁多人中意聽嘅喎嚇？點解咧？嚇。咁啊，因為好似好好複雜咁樣啦。好複雜咩？都啊都複雜嘅，但係 不過可能啊，Candy 嗰啲中意呢啲比較啊神秘啲、dark 啲嗯嚇啊咁啊，即係唔係嗰啲得得得啲你得得得嗰啲嚟噶嘛？嗯係啊，係啊，死得我膚淺啊！其實都唔係嘅，唔係話關唔關膚淺事嘅，口味唔同啫。係嘛？係咯，即係佢好多層次喺裏邊嗯嚇。你聽唔聽到個琴同頭先嗰只 Winnie Asky 嗰只又有啲分別嘅喎？係啊係啊，你覺得點啊？ 嚇誒啲聲再集中啲啊，集中啲然後好似嗰啲咧雷射就招咁樣招，嚇咁樣係咁樣樣仍然得貼唔貼切，定係都係唔係好貼都切？ OK 嘅，係咪咁啊咁就誒，你聽唔聽到佢有啲即係有啲好似劈柴咁聲？有啊有啊，點解會劈柴咁樣嘅？嚇掉 Jasu 佢佢 用力去去去 drive 佢嘅時候咧，佢有一種好過癮嘅嘅聲啊，好似嗰啲電吉他嗰啲 overdrive 嗰啲聲咁。哦，嚇、即係佢又唔係難，唔係唔難難聽嘅喎，但係嗰種有呢種有呢下嘅，咁啊嚇，即係有有一種有種嗰種力量喺度，乾得嚟又唔係乾咁樣， 都有啲力量。乾柴烈火咁啊，係咪啊？嗯，都未算嘅，因為有力量啊嘛。嚇乾柴烈火就唔淨係虛嘅，但係佢通常乾柴兼有烈火喎，你有幾勁？嗯，嚇啪啪聲喎，啪啪聲。係啊，啪 OK 啪啊！而家講呢啲嘢，係啪啪啪，呢期比較文雅少少。OK， OK 咁啊，佢好多色彩嘅，不過即係我哋咁講咧，就可能大家聽眾就 唔知我哋噏乜啦。咁我哋聽埋個比較咧，嗯可能就好少少啦。嗯咁之後咧，我哋而家咧，我哋不如播埋用 Stradivari 嚟拉呢一首二沙兒嘅 Sonata。嗯咁啊，就二沙兒本人啊，求嘅琴啦，頭先就而家用 S- Stradivari，即係我哋簡稱 Strat 啊，成日都講嗯嚇。咁啊，聽下又會出現咗啲咩效果？睇下 頭先嗰種。即係嗰種嗰種好似一種抽象嘅一套電影咁樣，好多誒唔、同嘅色彩，睇下又會變咗點啊！嗯，好。好。 哇點啊白蘭糕！一聽個 feel 係唔同咗咯，係喎，頭先見你有好多一路聽都有好啲但係又難以形容感受嗰種喎嚇。嚇即係如果你話俾佢聽下兩隻唔同嘅曲咧，都會信㗎。哦，嚇嗱，有啲聽眾咧就係覺得覺得嚇，大家都是琴，不要分那麼細啊嘛。嗯咁但係咧，即係嗱，譬如唔可能未呢個節目未未做之前咧，白蘭高都可能覺得， 誒我都未必分得到啊，嚇未必會聽到咁仔細啊。嗯咁但係咧，嗱你而家聽完啦啊，嚇，而且兩支都係好靚嘅琴喎，嗯而家唔係話揾揾揾支誒 modern 嘅一啲普通嘅 maker 咁樣，嗯或者揾啲渣嗰啲，即係嗰啲咩而家嗰啲小提琴做琴比賽攞咩金獎嗰啲，同呢啲大師比嗰啲喎嗯嚇。 咁啊，即係嗰啲一比就嘔晒嘔曬譜啦。嗯啊，我準備咗啲嘢一陣可以係啊播播翻段。嗯嚇！不過我驚你哋頂唔順。哦 OK，聽完啲咁靚嘅琴嗯嚇，再聽翻嗰啲。咁啊，有形容下有啲咩感受啊？白蘭高真係唔知點樣形容。成首曲好似唔同咗咁啊啊！即係個係個感覺唔同咗啦，同因為佢佢成個音色嗰啲音調係有啲唔同嘅，啊 係哈，咁就誒點講咧？就好似兩個唔同嘅歌手演繹同一隻歌咯，嚇一個一個就可能係葉德嫻，一個就好似葉麗儀咁。咁啊，葉德嫻同葉麗儀可能都近啲喎。啊係嘛？嚇但係嗰啲葉德嫻同葉韻儀可能爭一啲哇哇咁啊爭好遠喎。嗯，啊，咁啊，即係 一個就點咧？阿 Candy 咧，Candy 你覺得點啊？有少少唔知拉咩嘅感覺，唔知啊，係咁慘啊！即係都唔唔點講咧？誒，即係虛啲嘅。嚇邊個虛啲啊？啱啱呢個啊？ shred 虛啲。嚇係啦，我咧即係覺得咧佢啲高音啲氣氣音啊，即係咧你唱氣音歌嗰啲咧，嚇即係玉置浩二嗰啲。咁當但係然玉置浩二啲氣好勁喎，係嘛， 係啊，噓噓聲咁去噓喎。噓聲，但係佢又唔知噓噓聲。嚇陳奕迅話再少啲喎，即係唔知點解玉置浩二唱歌咧係咁噴啲氣出嚟，但係都仲有氣噶嘛。哦，佢係噴到有氣，係咁噴啲氣出嚟，但係就開始即係好冇氣嗰種感覺，哦，真係阿 K 嗯少少啦。嚇，即係變咗一個假音嘅嗯高音，嗯，又唔可以咁講。即係第嗯哦咁即係古巨基。 吓？點解啊？嚇！唉，唔好咁比啦，話晒呢支 Strat 咧係一支一七一零年啊，嗯嚇嘅1710係啦， 1710一七一零年嘅一支好靚嘅係叫 Hauser 啊呢支琴哦，嚇，咁就誒相當相當靚嘅嘅 Stradivari 嚟㗎啦。咁但係不過聽落去即係有少少好似，譬如你聽唔聽到有時咧誒 阿 Elma 咧有啲有啲用好似比較大力咁樣去挫支琴咁嘅感覺咧都都會有啊，好似坐到都冇嗯冇料到咁樣咯。嚇，即係好似到咗頂咁樣。係係啊，到頂。嚇，即係挫得多傷氣力咁嘅感覺 OK，嚇坐到攰啦，然後就就咁啦。嚇，即係已經到咗佢嗰個嗰個極限。但係 Strat 係咁樣嘅，即係好多時去到上到去咧，佢 有時好似頂住咗咁，嗯所以即係所以你唔可以任意俾你誒亂亂咁 drive 佢嘅。哦，即係所以有人就話誒誒話似勞斯萊斯同法拉利嘅差別咧，嗯都唔可可以話佢太冇文化嘅。嗯啊，某方面可能類即係可能都係類似咁樣。嗯啊， 咁即係要好識用佢嗰個 power range，佢嗰個嗯 power range 相對係窄少少。哦，啊，呢個係事實嚟嘅。嗯啊，咁但係你識用咧，佢都可以飛天遁地嘅。嗯哼，啊，譬如 Milstan 咁樣用 Strat 用到哇飛天遁地啊咁樣嗯。咁啊，咁啊，我哋不如咧就啊，聽眾啊，唔知有冇有有有有冇咩有冇咩睇法啦？阿 Vincent 啊，Vincent Low 咧，頭先又話咩啊？ 啊問我係咪係咪講緊呢個 F hole 喎？咁啊，懟咗一頭先我哋講緊啊話話 Girolamo Amati 個 F hole 好完美啊個嘛。係啊但係點知佢就俾咗一紮相，我都唔知佢講緊邊個，OK，啊一堆咁樣嚇嗯啊！ 咁啊一堆問你邊個係？係啦，咁我鋪翻一個嚇，即係好完美嘅 F hole 嘅形狀喺度嚇，咁啊個 execution 咧，你睇下， 即係你中唔中意呢個 style 都好啦，就係嗰種個 execution 嗰個執行，即係即係你唔知點，即係無無懈可擊嘅嗰個嗯嗰個線條嗰個圓滑啊，嗰個美感啊，嗯誒係啦，同埋手即係個手工啊咁樣哼，嚇。嗯咁啊，我諗 Stradivari 都冇出過咁嘅 FO，當然 style 唔同啦嚇， 但係嗯嗱咁我哋時間誒唔係好多啦，我哋其實係準備咗有啲有趣啲嘅嘢嘅，咁咧就大家都拉同一個人拉同一段嘢，短短地嘅嗯，嚇，咁咧但係就用唔同嘅琴。係係啦，咁就嗱，我哋不如就即刻誒 嚟啊！嗯嗱好啊咁首先咧，嗱呢度有好短嘅誒一段西貝流士嘅嘅現造咁樣嚇，咁、就係大概一分鐘嘅啫，每每段嚇，咁、我哋可以聽下佢哋嗰個分別 一七一零年啊嚇，頭先嗰只 Ferd 誒 Ferdom 維語當啊，嗰只 Hauser。又係淨係我支琴。係啦，咁就 strat 咁啊，非常非常之靚嘅 strat，咁啊誒即刻就播段同誒同一段又係西貝流士，咁、就呢一支咧就係 Isaac Stern 啊最早嚇。 即係雖然唔係最早，Isaac Stern 擁有好多琴啊，咁呢只咧就係佢即係誒全盛時期嘅擁有過嘅一隻琴啦。咁到佢晚年咧，雖然佢有一隻咁靚嘅琴，但係晚年咧就見到隻二沙兒嚇。即係喺市場上邊出現咧，佢都斥巨資嚇，咁啊及買入隻二沙兒 嚇，咁就佢認為隻二沙兒咧就係佢擁有最好最好嘅琴咁樣。咁但係佢本身嗰隻 Stern 咧，嗰隻嗰隻琴咧，一七三七年呢只咧都係非常之唔錯。我哋聽下同頭先嗰只有啲咩分別咯喎。 啊，Candy？哇！雖然即係都有有啲似 Strat 嘅呢一支琴，可能早期啲啦。咁但係咧，佢嗰個 G 弦咧都好有佢自己特色嘅，嚇，辣啲啊，好似係咪啊辣啲嘅，暗沉啲啊，暗有冇沉啲又冇嘅，辣啲。即係好有種即係係啦，嗰種嗰種誒誒誒啊點樣講？嗰種磁性喺度咧嗯，嚇， 覺唔覺啊？啊嗯哼白蘭高嚇有啲咁啊， 再聽多 pair，不如聽 pair 嚇一支最靚、最靚、最靚嘅 Strat 啦。係係啊，咁一支十項全能嘅呢一支咧，無論誒、呃即係所謂業界公認啊，就係 concert violin 啊嚇。嗯因為咧，就算名琴咧，Stradivari 做嘅琴咧嚇，佢有啲琴咧都係 麻麻地嘅，哦就唔係話六百幾隻琴咧，六百幾隻咧都可以適合即係喺音樂會、音樂廳上邊咧誒嘅誒獨奏家使用嘅。嗯咁當然就唔渣啦，啲聲唔會難聽啦。咁、但係咧，誒、真係可以飛天遁地嘅各做咗各樣嘅符合各樣演奏嘅要求咧，就唔係隻隻都係嘅。嗯咁但係呢一隻咧，一七一五年嘅 Baron Group，咁就 Perman 曾經拉過啦，咁就而家就喺一個私人收藏家嘅手上，咁、嗯就前微軟嘅副總裁嚇 David Fulton，咁就佢亦都係今時今日咧就私人。誒、收藏家之中咧最多貨噶啦，嗯啊好多嘢都係收喺佢手上。係啊咁喺佢之前咧就係、一個叫 C 誒誒誒 C.M. 操冼祖明啊，嚇 咁呢個係香港人啦。哦咁就係、誒、全世界最收收藏最多名琴嘅嘅收藏家嚇，就係、一個香港人嚟嘅。咁、但係都應該好老啦，咁就誒、有好多都賣賣賣咗出去。嗯 OK，咁我哋先聽呢一支 Stradivari 先咯。 埋誒，即刻播埋一支啦，呢一支啦，一七四二年嘅 Guarneri del Gesù，咁啊呢一支琴咧就我最熟悉噶啦嚇，咁啊即係拉過唔少嚇，有個朋友嚇 Doctor Sloan 啊嗰支琴啊，咁啊佢啊用翻自己個名嚟命名下叫 Sloan 咁樣嚇，史窿。嗯係啊，醫生，OK，龍善龍嗯，OK，聽下。 點啊？呢、個隻 Strat 好似又扳回一城喎，嗯係咯，點解係啊，嘅？係咪好靚啊？嗯咁啊，隻 Sloan 咧，即係誒、呃未必係最靚嘅 Guarneri 啦嚇。雖然個年份就好靚啦，一七四二年嚇，咁、就誒 Guarneri 咧就係、由一七四零年打後咧就全、就全部都係靚嘅。咁啊、但係即係幾乎係冇唔會渣啦嚇。咁、就 喺一七三零到一七四零中間咧，佢就做咗好多實驗啊！咁、有啲琴呢啲聲就平平無奇嘅，嚇咁、就又唔好迷信，即係誒 哇 Guarneri 咧就即係知道咁靚，所以就好值錢啦咁樣啦。咁、嗯但係調翻轉，其實佢 喺短短十年就做咗好多試驗啦嚇，咁、就去到四零年打後，哇就大熟啦咁樣。咁、但係可惜就短命啦嚇，咁啊四廿六歲就瓜柴，四四年就瓜柴，咁、即係四零、四一、四二、四三嚇呢幾呢幾年，咁啊四四咧嗰年咧已經可能病得好犀利啦，到十月都瓜柴嘅。咁四四年嗰啲琴咧就可有極大可能咧就唔係 佢親手做噶啦，可能佢老婆幫佢完成嘅。嚇、因為你睇到突然間有個誒啲、手工突然間變咗初歌嘅。嚇！咁雖然啲琴啲聲都 OK 嘅，我哋喺演誒喺音樂廳上邊都會見到嘅。嚇！咁但係啲手工你一見就，咦唔似喎，唔似一個做咗琴咁耐嘅大師喎，咁樣。就算飲醉酒都唔係咁嘅樣啦，咁樣嚇，即係犯咗啲基本嘅錯。咁啊，呢只就係史窿啦。 嗯咁啊，喂，不如聽下只一七四四年啦。呢個咧就係挪威帕格尼尼啊 o l i b o 嚇嘅本人嘅琴啊。咁啊，一隻誒好個 F hole 直情嚇，即係中咗輻射抽晒筋咁樣。即係你一睇你就知道佢好似一個業餘嘅人做出嚟咁樣。啊嚇，咁但係佢個聲咧就嗯非常 dark 嘅。嗯嚇，聽下。 G 線好似盒仔茶咁樣，盒仔茶、好似拉咗落個火柴盒度咁啊！火柴盒，係咪啊？有種一 G 佢有種有種有種盒嘅聲咁樣，有種共嗰種共鳴嚇誒爭啲咯，你覺得咧？嗯，再得啲咯，好好得咯，係啊嚇！但係佢佢嗰個 G 係即係即係有啲咕咕聲啊，開始咕咕聲係啊，覺唔覺啊？ 咕咕咕咁樣開始。少少啦。嚇，咁就就一支唔算係好好嘅琴啦，咁、但係有佢嘅特色嘅，好即係黑蚊蚊咁樣咯，可能嚇唔係好唔係好有生氣咁樣啦。咁呢只琴咧就喺 誒賣咗俾呢個台灣佬嘅，係台灣 OK 奇美博物館哦啊，咁當時就用誒 Ben Fushi 咧，即係芝加哥嗰個琴商啦嚇，就經手就賣咗俾台灣奇美博物館，就賣咗當年就賣咗六百萬美金嘅嚇，咁啊好開心啦！俾人當年係 Fushi 幾時啊？啊，好耐咯，到十年以上啦， 嚇，十年以上好似十六年以上啦。十年前六百萬好貴噶好咯。貴，梗係呢啲蟹貨，梗係推俾台灣佬啦。哦啊，sorry 啊，收翻。啊，唔緊要啦嚇。嗯，你啊講咗咯，啊阿 Jeff Fushi 都瓜咗啦哦嚇嚇咁啊，即係好開心啦！即係因為台灣佬咧，即係佢誒要要要避稅啊嘛，咁就開個博物館咧，即係唔係避稅啦，即係攞嚟扣稅啊！啊，即係 即係我哋成日話點解誒誒香港啲有錢佬啊唔做呢啲，台灣佬就幾好啦，好誒。買一紮名琴，跟住再開個博物館，嗯咁啊俾大家睇，咁啊台灣人又幾好咁。咁但係其實呢一個呢，就係佢哋初初嗰條嗰個招呢，就係因為佢奇美集團佢係有好多電子啊，有好多生意噶嘛。嗯咁佢誒而啲 一來就係啲鬼佬咧嚟到去參觀佢個廠，去到台南咁樣咧就睇少你即係鄉下佬啊嘛。咁、有人就建議嗱，你整個博物館俾大家睇，咁啊 先都未參觀過廠，先去睇下啲名畫啊、歐洲嗰啲名規格，嗯啲啲古即係啲即係啲幾百年前嗰啲嗰啲古董啊，嗯哼又睇下一紮呢啲名琴當堂升格啊嘛嗯，我見你誒。 有文化嘅喎呢啲嚇，咁同埋咧就係、佢本身嗰個創辦人咧，奇美個創辦人亦都中意琴嘅。咁啊個朋友就有人同佢講就，你橫掂都交稅啊嚇，咁不如將呢啲嚇頭即係擺晒落啲琴度嚇，咁啊咁啊交咗啲稅俾政府咧，咁就就就係俾咗政府啦。咁但係你買咗啲琴咧。 嗯嚇，就你可以成日望住啊嘛嗯嚇，就係咁樣嗯嚇咁啊，又唔係話咩心地好好啊咁啊，嗯咁咁啊當然啦，即係嗰陣時就買咗好大量啦，咁所以即係世界各地嗰啲琴商就當佢係神咁拜啦嚇。嗯嗯，有咩蟹貨都全推晒俾佢。啊咁不過呢只琴咧，佢有名堂嘅，因為即係始終 Oli Bull 本人拉過啦嚇。嗯咁啊，挪威嘅 嘅誒國寶嘅演奏家啦嚇，咁都有佢嘅紀念價值喺度嘅。係嗱咁啊，頭先聽咗咁多 Strat 同 Guarneri 啦，咁覺得可能大家覺得哇呢啲靚就靚得好似都唔係想象中咁，係咪其他琴做唔到啊咁樣嚇？咁咧我不如播幾段咧就。嗯，誒嗱呢一段呢一個咧又係 Stradivari 做嘅琴，一七三七年，嗯， 係啦。咁咧，但係呢個 Stradivari 就唔係嗰個 Stradivari 啦，係就唔係 Antonio Stradivari 哦，啦。另外一個呢個咧就叫 Albano Stradivari 咦嚇，係嘅就係 Stradivari 嘅仔啊。 ，OK， OK，嗱咁你諗下 Stradivari 個仔咧，一路都喺爸爸嗰個 shop 嗰度咧嗯就幫手嘅喎嗯，嚇。咁啊，即係用嘅木材照計嚇，都係用嗰啲木啦嗯，喺個喺個 喺個工廠裏邊，喺個 workshop 裏邊用嘅木啦。咁油漆又冇理由嚇，爸爸匿埋咁樣唔俾個仔知啊。嗯咁啊，嗰啲帽啊嗰啲咧，照計都一樣啊。嗯咁但係出嚟會點呢？唔同嘅人做出嚟，我哋聽下咯喎。 點啊？有少少斷氣嘅感覺，係爭好遠喎！係咯，個仔同阿爸都係啊唔遠嘅，即係所以嗱，奧邦奴嘅琴咧就平好多啦，嚇咁就一般視為個才能，即係同老豆冇得比啦。咁啊，但係呢一個你一聽呢個錄音咧，你又發覺真係嚇嗯唔係嗰回事咁樣喎，嚇咁啊，即係。 窒下窒下咁啊啲聲，好似突然間加咗弱音器咁樣啲嘢，好似喺個喉嚨度唔出嚟咁樣啦。小提琴都係弱音器小提琴有弱音器啊，係演奏上邊經常用，即係有時有啲樂章，譬如柴可夫斯基小提琴協奏曲第二樂章啦，咁啊全個加弱音器嘅嗯嗰種聲。咁啊，但係佢而家冇加喎，但係好似加咗咁啊，嗯係啊，係嗯咁啊誒 係咯嗱，你你聽翻即係嗰個年代，即係又唔好咁迷信，即係嗰陣時嗰啲木啊。嗯誒，因為幾百年，所以而家就會好靚啦。咁嗱，呢個都係一七三七年啦，都幾百年啦。嗯哼嚇，咁就唔得就係唔得㗎嗯嚇，即係啊你話嗰啲咩 XO 咁樣嚇，又即係陳年佳釀咁樣，越嚟越純咁樣嚇嗯。但係啤酒俾你擺幾廿年都唔掂啊嘛嚇，你開罐青島啤 唔飲得添啊，擺得耐嚇。嗱咁啊〜 聽少少咧嗱，咁啊而家呢啲都係名琴啦，咁有人話誒、即係係喎，似乎真係一分錢一分貨喎。咁、但係以前嘅技術點解而家做唔到咧？咁當然啊，就係以前嘅嘢其實真係好多嘢做唔到嘅。而家嚇以前有啲你細個食過嗰啲好嘢嗰啲好食嗰啲嘢咁簡單， 做唔翻就做唔翻噶啦。嗯嚇咁有咁係可有啲所謂秘密嘅，咁但係呢個秘密咧又唔係話淨係即係所謂秘密，即係得一個人知，其他唔知。但係似乎咧係跟阿媽提嗰啲人咧，個個都獨當一面嘅喎。嗯嚇、即係嗱 Strat 又好，Del Jesu 又好咁樣嚇，即係啲琴都係 O K 嘅嘛。嗯雖然各有特色嚇，咁啊 都有嗰種名琴嘅聲音喺度嘅嗯嚇。咁去到 Obono 其實已經冇乜㗎啦。嗯啊，Obono 已經冇乜，已經開開始好好好唔似名琴嘅聲音。係嚇。咁、如果今時今日嘅技術嚇，咁、會唔會可以用現代嘅科技又可以做到以前嘅聲音呢？我哋聽一聽呢一個 好似青蛙咁嘅樣嘅 Witchy。我哋終於解釋青蛙係點啦。啊，咁啊有有有聽眾啊問咩叫青蛙？青蛙就係成隻青蛙咁嘅樣咯。嚇、你自己 search 下 Witchy 個樣啦嚇、嗯就知道咩叫青蛙，又矮細咁樣揸住支琴啊，嗯好大咁樣，好似喺佢手上嚇， 即係唔同 Sukerman 嗰啲好大份，揸住支琴，好似揸住支四分四嘅琴，好似揸住支四分一嘅琴咁嘅 size 咁啊！鬼死咁大份啊，拉住支好細嘅琴嚇，咁 Richie 就唔係啦，鬼死咁細粒，就拉住支好大嘅琴嚇。嗱咁啊，呢一呢一個咧就係一個現代嘅當今一個好出名嘅 maker，咁就成日都有時喺啲雜誌度啊， 誒、吹下水啊，寫下啲嚇。誒、好似佢一啲文章啊咁啊，即係講啊發現到啲乜乜物物啊，誒、好似好勁咁樣嘅啦，嚇、咁我哋呢、個就誒、我哋聽咗先啦，係。 完全唔知佢拉緊乜啊！嚇點啊好離奇啦，唔知做乜。嚇！即係你覺得個聲又唔難聽，但係又唔係咯，唔知係難聽。即係好平板咁樣嚇，即係唔呢個就係一個誒 Great Alf 啊嚇，咁啊都係好出名。我哋不如聽多段啦。而家當今誒全世界即係未死嘅 Violin Maker 咧誒賣得最貴嘅嚇 Sigmuntovich 啊嚇咁啊。 即係講到係好堅咁啦嚇，咁、你聽下佢又似唔似啲名琴嘅聲音啦？ 點啊？又係唔知做乜嘅喎誒，好少少咯。係啊，嚇，暗沉啲，嗯，係啊，咁啊，但係又係冇咗嗰種色彩喺度嘅。嗯，係啊，咁啊，咁啊唔使佢拗咁多啦。如果你聽得到嘅話，聽唔到就可以拗下嘅嚇。即係即係唔冇耳仔嘅就話，誒點會啊？而家嘅科技，而家嘅技術係咪啊？ 照照像、照抄、照吸啊，咁樣乜都做到出嚟啦，咁樣嚇，有乜嘢唔得啦，咁樣嚇。咁啊，但係你有耳仔，你就即係冇得拗噶嘛嚇，即係完全係唔係嗰唔係嗰啲嘢。嗯咁 咁當然啦，即係我誒誒，即係唔唔唔唔，即係有保留，即係有啲可能真係有啲會做得好出色嘅，係啦，即係 可能真係有鳴琴嘅聲音啦。咁但係就好明顯就唔係而家呢啲即係誒世界最出名呢啲啦，嗯係啦。咁啊，呢呢呢兩個都好出名㗎啦。咁啊，我未播嗰啲意大利佬嗰啲添啊。啊冇啊冇啊，我嚇驚啊！哦，Can Candy 啊，聽過啦，嚇死你啊啲聲！嚇死人啊！意大利超級大師嗰啲咧，當今意大利超級大師啊！你直嗰啲可能你要揞住隻耳啊嚇。 咁啊，即係 Cremona 咧，而家咧，如果去 Cremona 咧，睇下啲靚嘅地方、靚下靚景啊，同埋買嗰啲鳥結糖啊嚇就好正嘅。咁仲有一隻朱古力都幾好食嘅。係啦，咁啊就琴咧就真係唔好啦嚇。咁佢哋佢哋就即係秉承咗德國人工廠化嘅嘅生產嚇，今時今日就變咗咁樣啦嚇。咁因為咧即係 我頭先有有啲未講晒咧，就係佢哋已經唔記得咗 Stradivari 呢個人咧，咁就。誒、七幾年嘅時候有遊客去到當地咧揾 Stradivari 嘅故居咧，竟然當地人咧係冇人識嘅，嚇唔、知喺邊嚇咁就 好奇怪啦嚇。咁啊、你去你去 Salzburg 去維也納，你問問莫扎特，你即係係人都知喺邊啦故居嚇。咁、但係佢哋已經係迷冇晒呢啲傳統啦。但係真係唔知定係真係冇咗啦已經。誒個故居個地位置當然喺度啦，咁但係當地人係已經唔知道啊，我哋曾經做琴係咁叻㗎咁樣嚇，咁啊、所以即係 所以佢哋 Cremona 個鎮嗰、個嗰個政府咧就誒諗住復興呢樣嘢啦，咁啊、每年咧就搞啲展覽啊，誒、賣下嘢啊，咁啊又又開一間誒。誒、做琴嘅學校啊，咁樣嚇，好衰唔衰咧？請埋嗰啲人咧就誒、比較受德國化嘅訓練嘅嚇嚇， 咁就因為意大利都已經冇叻人噶啦嘛，已經做到已經亂晒龍。我話一七五零年已經斷晒氣，咁啊 Guarneri 就四四年死，佢老婆咧仲應該持續咗幾年都仲喺 Guarmona，咁就啲仔又死晒，咁啊應該去到一七五零年最後一個大師咧。即係我當佢老婆都係啦，都都冇埋啦，都走埋啦。咁、所以一七五零年畫上句號嚇，咁啊誒、 一路去到現代，去到幾十年後都就無以為繼啊！你唔可以話誒、我哋秉承到呢個傳統，佢哋係冇咗呢個傳統好耐。嚇咁、就德國化嘅嘅嘅製造方式啦，咁啊教咗好多好多 maker 出嚟嚇咁、就，所以今時今日咧 Cremona 嗰啲現代嗰啲琴咧就係琴商嚇。 係好好嘅 trading violin 嚇嚟賣嘅，買賣好好，因為佢始終有個朵啊，嚇咁啊嗰啲學生哥啊、啲家長啊、啲誒 Baby Kingdom 嗰類咧嚇就啊棍蒙拿喎，咁啊好威喎咁樣，咁但係個聲音咧就完全唔係嗰回事。咁但係頭先我哋聽到呢兩個名家咧，就比起嗰啲意大利嗰啲琴咧，當今意大利琴已經係好多，但係你都聽到。 好似同奧都係 Albano Stradivari，甚至唔夠 Albano 咁好嗰啲，啊，即係比較單調平板。不過可能而家嘅人就就係中意呢啲 單調平板啦，係啦。咁啊唔得啦，咁啊時間關係啦，我哋最後我仲以為你想挑戰細良佢哋啲節目咁 overrun 夠三個鐘或者四個鐘。我咁有喎，咁睇下你個好 playlist 仲有咁多未播，冇辦法又準備咗好多啦係啊，有好多嘢未講，有好多嘢未播啦，係啦，一講呢啲係嘛，咁啊播翻段嘢隔一隔佢先啦，好啊係咪啊？洗一洗個腦先啦嚇，頭先嗰啲聲太過 漏爆啊！嗯，嚇咁呢個都誒點講咧？啊，我哋聽下呢一支琴咧，呢支琴咧就係一七四三年啦，就係 Guarneri del Gesù 嘅琴。咁一七四三年可以講係 Guarneri del Gesù 嘅誒 頂峰啦嚇，亦都係做琴嘅頂峰嚇。咁誒四四年佢就開始嚇唔知病㗎啦，應該冇乜琴出㗎啦嚇。咁四三年呢支琴咧就係俾帕格尼尼睇中咗嘅一支琴啦。嚇咁、就誒、帕格尼尼就用呢一隻琴咧就征服歐洲。咁我哋 就唔聽嗰啲揈鈴縫嗰啲啊嚇，聽下呢只琴咧，如果誒拉一啲 慢板 Adagio 啊比較優美嘅旋律係點？因為好多時咧有個問題啊，呢只琴咧因為喺誒誒意大利熱那嘅政府博物館擁有啊，咁、所以咧佢就誒誒 唔係好難借到出嚟嘅。嗯啊，咁就算借出嚟咧，嗰啲嗰啲 player 咧，好少時間去適應呢只琴啊。咁、所以咧，啲錄音咧唔係成日都咁好啊，即係個演出唔係咁好，因為你要你知啦，即係就算你揸 Formula E 都要好熟悉架車先至，要操到好熟先至控制到佢噶嘛。咁呢啲琴咧就有佢俾得 俾半個鐘頭你喎，點樣駕馭咧咁樣嚇？尤其是呢咁勁嘅琴，咁係同埋咧就係佢成日都係俾翻啲意大利佬啊。嗯嚇咁，譬如阿卡度咧就拉過好多次，咁阿卡度以前好勁嘅，咁但係而家就收晒，即係回晒堂啊，嗯嚇，跟住掛住即係可能投資啊、賣琴啊咁樣啦。咁啊，今時今日阿卡度真係我聽過現場真係嚇死人嘅，嚇手都震埋嘅。咁啊 冇乜練琴啦，可能嚇。咁啊，但係阿卡度個學生咧，可能當擲啊，嚇，即係當即係。當打可能練琴比較密啲啦，咁而佢同時間又係意大利佬啦，咁啊比較多機會接觸呢一隻琴，咁所以都係拉得稍微好啲。我哋聽下呢一首係帕格尼尼嘅作品，誒、咁就 完結今日嘅節目啦。咁就係 Adagio for Violin and Orchestra in E major。係咁啊呢首嘢咧就好少錄音嘅啫。誒，我印象中好似唯一一得呢個版本嘅啫。咁我哋不如講埋拜拜好嘛？誒介紹埋先，呢個演奏家咧就係 Massimo Quater。咁啊手上嘅琴就係誒帕格尼尼嘅。 生前嘅嘅一個名器嚇，咁就叫 Air Cannoni 啊，就係大炮。哦，係你都介紹過，好似係啦，車大炮。好啦，不如我哋講埋拜拜好啦，啦嚇。下個禮拜見。好啦好啦，我哋聽埋呢一段。 你知唔知邊個作曲家叫肖史塔哥維契啊？咩契弟話？咁你中唔中意肖波？咁你用個 deal point 未啊？咁你有冇聽過個小提琴家叫史比華波夫啊？你作㗎？你個細路仔踢波咩？你有冇聽過 Air on G string 啊？咁有冇料過？范冰冰啊？咁你知唔知咩係 D 大調啊？D 大調不如屙督尿咁啊！咁你知唔知邊首係幻想交響曲？ Symphony Fantastique。咁你知唔知咩係粉嶺飲 high tea 啊？哼，你唔知啊，所以你咪要聽老漢推估咯。逢星期一八至十，城寨見。怒喝退股股